Ara beraz, Juliet Berguña, presentatzen zira eh, Jean-Paul Larrekin hor baigura arranomendi kantonamendu berri hortan, ez da lehen aldia hautezkundeta duetan ziela, zer dira zure motivazioak? E, betidanik ni borokatu dut, eh? eta guai ere ari naiz eh, eh, elkarte batzuetan, ara nola batera taldean, baita ere eh, garapen kontseiluko zuzendaritzan. Eta hor, kusten ditut, eh, ze e, nolako proiektuak badira, badira eta guai da mementua be, pasatzeko politika mailan. Eta hor politika mailan, hor kantonamenduko hauteskundiak izanki eta badakigu estirela direla kompetentziak edo eskumenak eh, zehaztuak oraino, eh, legeari baita ez da badatzen, baina sozial argluan badira ala ere e, gaitasun importanteak beti. E, sozial argluan, xaheri buruz hasteko e, nahi bauzu, ze, zuek zer politika ikusten duzue Euh, pentsatzen dugu, behar dugula inala euh, etxe rezidanz euh, bezalak, egin hiri erdietan, bai elbarrituen zat, eta baita ere jende esaren zat, baina batzuk ez dute bateren nahi zarretxe batean sartu. Orduan, behar dugu egokitu etxeak, untxa eh, eh, kadera batekin eh, ibiltzeko, eta proposatu zerbitzuak ondo-ondoan. Eta badira zer nahi uh, etxe hutsak, nun kol edo uh, edo egiten aldiren olako etxeak. Zerrentzat, beraz, gauzak pentsatu behar dira, gaztentzat ere, hor uh, sozialak beti. Beti sozial arloan, nik eh, bai, eta guk pentsatzen dugu intergenerazio edo belaunaldi belaun eh, desberdinen artian kurutzatu behar ditugu jendia. Ez da zari behar eta zaharrak alde batetik eta gaztiak bestalde. Eta balitake eh, formula anitz, anitzak atxikitzeko haurrak eta ere zaharrak zen, eta egunean zehar, be, lanian ahi zirelarik, uh, akei de jur erraiten den bezala, hori uh, egokia da bai haur batentzat, eta bai uh, eh, pertsona zahar ez bertokitan biztan da. Eta horren formula guziak behar dita edatu, ez bakarrik haur zain degiaz, baina horiek bai, eta horiek eskuara, eskuararekin murgiltzeko gure haurra tipitanik. Eta beste nez, etortzen dira etxian, nun eskuara mintzatzen dute txian, baina tortzen dira frantzesa tipitik. Eta domaia da, zenta ez dute, eh, ez dira aski, uh, aski eh, zain, aur zaindegirik uh, eskuara, Beste arglo bat, behar bat sozial argloari, baina baita ere ekonomiari lotzen alduguna, hor badira, etxe frango zuen kantonamendu hortan, uh, eh, hartatze etxeak, uh, hor operatuak izan diren jendeak eta gero pausatzeko eta diren eh, etxeak, etxeak, bai kanbon eta beste toki batzuetan, eta horri buruz, uh, zuek badituzue uh, zenbait uh, xede? Bai, uh, berda jakin gure ere muetan, zazpieun enplegu badirela olako etxeekin ez da gaizki, hori kanbon bereziki, baina baita ere itxasun. Baina batzuk guai landieran dira. Zendako, zenta duela iruzpa lau urte, aherrez, jinda, eta mandu epe bat, lau urteko epe bat, normetan sartzeko. Baina, jabeek, ez bali madute dirua, edo ez bali madute nahi egin obrak, zeiten dute. Oheak saltzen dituzte eta langileak kanporatzen. Eta langambizian dira, eta guk ez dugu onartzen hori, jakinik lan horiek bereziki dira emazte lan, e, anitz badira lan horretan. Ez dugu batere hori onartzen, pentsatzen dugu politika hausartago ere maiten aldela. Nola? Ebe asieratik, aherrezek erraiten du normetan behar dela sartu laur ten burian, asieratik, jabea ekin, ikusi kontseiluak, ikusten aldu jabearekin, ze atzera bide e, izaiten alden. Eta diru ez balimadu, ebe ikusi behar da formula bat, publikoa eta pribatuen artean, baina salbatzeko enplegu horiek eta ofe horiek. Eta ofe horiek salduak dira eta kanporat joeten dira. Eta biziki domaia da e, emengo e, Ekonomia ipatzen baituzu, da ere beti badela gazten atxikitzeko politika aten beharra, ekonomia aldetik, zuek badituzue eh, proposamenak alde hortan? Bai, aniz proposamen, uh, bon, lehenik... Eh, laborantza bertan, eh? laborantza irako, eh, e, irankora eh, eran nahi du ere, etxalden bertan, e, ekoizpenak egiten direlarik, bat bi hiru pertsonak lan egiten dute edo laguntzen aldugu ere, Uh, laborariak elkartzen direnak saltzeko hien produktuak, hori ere bada itxasun. Baita ere, pentsatzen dugu, eh, aberastasunak baditugula gure ere muan, azparnen, eman dezaun, oiana, eta ez dugu aski baliatzen. Zenta, tra, uh, hori uh, transizio energetikoari buruz, egur hori bada, ONF-ek guai uh, kudeatzen du, baina gelditzen dira Mm, eguranitz eta horrekin ez dugu jeus egiten, baliatzen alda hori ere, eta skik, Societe Kooperatif Dentere Kolektif bidez, edo hemen uh, eh, eiten den bezala, garazin, eiten alditake, eta horrekin, egur horrekin, eta kolegioak edo zarretxeak berotzen aldira. Ba, badira, balditake olako uh, proposamenak, eta bereziki ekonomia soziala eta elkartasunezkoa. Egan nahi du kooperatifa liburuz, denak elgarrikin, ebe lan postuak eh, sustatzen ahal ditugu. Baina, ja, ala ere, krisia egoeran girela, eta ez da beti ere, uste duzu, kooperatifen jortzeko ere eh, momentua dela hor krisia ekonomiko izanke? Be, sustut, guai da, etika, Hoai, eh, e, aipatzen dugu etika, hoai, aipatzen dugu denen beharra dugula eta eh, belangile langile batek beste batekin juntatzen badute eta, proiektu bat balin baute, be, guri da laguntzia ah, eh, eta guri da kudeatze eta, eta mindegiak sojaraztia Hor, bon, bada, mindegi bat hola azparnen, eta zendako Beste bat ez eh, eraiki kanbon aldean edo lare sohon edo nitakita nun, baina ere muan beste mintegi bat uh, egiten alda laguntzeko uh, proiektuak, uh, gaztek dituzten proiektu sumeak, uh, baina gero, emeki emeki, merkatu bat balin bada, be horiek uh, garatzen aldira. Beste sail bat ere bada, biztan dena, instituzio sailan, abertzale gisa, eh, eskoaleriko instituzioa, defenditzen duzu, pentsatzen dut? Bai, argi da, gure, gure geroa, gure gain nahi badugu, lurraldeko lektibitatea dela instituzional mailan argapostu bat. Simplea da, demokratikoa da, eta kompetentzia hainitz ekartzen alduena da. Orduan, uh, eh, argita garbi, alde, eta ez dugu aski entzuten, beste, beste autagaiak, eh, ez dute aski defenditzen, enigustuko, lur alde kolektibitate hori, zenta frantses konstituzioan bada hori, beste eskualde batzutan badute, zendako guk, ezin dugu guk lortu hori. Denak batian, galde galdegiten badugu hori, lortuko dugu. Juliet, Milesker?